Pierre Eslarzabal azkainen sortu zen, mila behatzeunta ma garen urtean, bere antzerkiak ez ezagutuak dira bereziki matalaz, bordasuri edo etxaun. Oso gaztea zizen idazten, fite eta ainitz idazten omen zuen, hainbat aldizkarietan parte hartu zuen, euskalduna, egia, enbata edo haintzina alanola. Idazle trebea zen, bere garaieko euskara paper gainean ezartzea lortu zuen. Charles Bidegain, euskaltzen Mendia. Lehenik behar herduzu literatura markatu duela, bana, eta berezikian zikian zertia, baina ere bere jarraia eh, burduseko hauzearen denbora eman ezaun eta uste dut uh, zuena ez dela antzi behar eta gero apes gisa ere, eman ezan apes progresista gisa bere lana ez dela aztekoa. Lehenik behar herduzu literatura markatu duela, bana, eta berezikian zikian zertia, baina ere bere jarraia Burruseko hauzearen denboran eman ezan eta uste dut eh, akein zuena ez dela antzi behar eta gero apes gisa ere eman ezan apes progresista gisa bere lana ez dela Bere antzez lanek dute gehien bat markatu euskalegia. Antzerki gile gisa lortu zuen ospe handiena beraz, eta irurugoiko amarkadan bere ondorengoak goak agertu ziren. Hauetarik bi izanen dira lartzabaletaz itzigiten, jardunaldi hartan, Daniel Landart eta Antson Luku. Jon Kazenab literatura ikerketa batzordeko kidea. Eh, antzerkiari begira, zinez eh, garantzia ondikoa izan da Larzabalen ekarpena alde hortarik, zenta eh, errandaiteke, bon, eh, arra berritu duela zinez antzerki gintza, bigarren gerlatik landa. Badira beste autore eh, nagusi batzu, eh, Monzon bezalako bat, eta hala. Baina, eh, eh, biztandena, Larzabalek eta partikulazki paraldeari begira, zinez ekarpen handia egina du bai, e, kopuruaren aldetik, zenta badu beden berroi bat eh, antzerki luze einik, eh? eta antzerki horietan erran daiteke bederen hamar bat zinez antzerki edo obranagusi bezala e, gelditzen direla. Beraz, arraberritu du kopuruaren aldetik, arraberritu du ere, Eh, formaren aldetik eta edukien aldetik uh, edukien aldetik egan daiteke sagarazi duela beraz euskal kultura eta euskal eh, historia beraz uh, antzerkigintzan. Terjeslak zabal irakasle gisa ere ikusia da, bere garaieko gizartean gai kulturalak eta gertakariak landu baitzituen. Euskaldunei beraien historia ez egutara zizien. Bertolarien gisara egiaren bizia tolaratzen zuen, komedia baita dramak antzestuz. Nekitaldian lartzabalen bizia eta antzerki lanak aipatuko dira, baita, baita ere bere antzerkiak ukan zuen ajeraz egualdeko provinzietan. John Kazenav. Egun hortan patriurkizu izanen da, eta patriurkizuk eh, beraz landua du eh, Euskal uh, historia, eta hor aipatuko dauku aldean izan den jarrera. Piajez Sarriton Euskal Tzainak egindako lana hoitarazi behar da ere, lartzabalen obrak bildu baitzituen bera azendu zenean, hauen artean behogeita bi antzerki luze eta eun bat motzagoak.